Kako je rekao Muhammed ibn Sirin, rahimehullahu ta'ala, doista je ovo znanje vjera, pa dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru i nije dozvoljeno svakome da govori o vjeri i nije dozvoljeno da se oko svakoga okupljamo. Ono što imamo danas posljedica je upravo kršenja te zabrane. Što mnogo, mnogo je onih koji pričaju i mi ne vodimo računa kod koga ćemo sjesti, od koga ćemo učiti vjeru. Pa u našem prošlom predavanju spomenuli smo dakle nekoliko osobina nakon spomena kuranskih ajeta, hadisa i govora islamskih učenjaka o opasnosti govora o vjeri bez znanja. O opasnosti govora vjeri, o vjeri bez znanja. Spomenuli kuranski ajet u kojem Allah prijeti Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da ukoliko on bude iznosio laži na Allaha i Allahov din, šta će biti s njim? Ako je tako zapriječeno njemu, onda kome je to od nas dozvoljeno da govori o vjeri, a dobro zna da nema znanja. Dobro zna da nema znanja. I kako je rekao Kulthu tabi, nakon njega imam Gazali, rahmetullahi alihima, da ušute oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja među muslimanima. Da ušute oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja među muslimanima. Dakle, nije dozvoljno govoriti o vjeri bez znanja. O vjeri trebaju da govore oni koji imaju znanje i spominjali smo dakle određene osobine tih učenih ljudi i učen čovjek koje treba da ima kod sebe osobine i kamo sreće da se držimo tih osobina, da te osobine tražimo kod ljudi od kojih slušamo, učimo, za kojima idemo, kod kojih sjedimo, jeli, i učimo vjeru. Kao što pri njima trebaju biti određene osobine, isto tako pri nama koji tražimo znanje, moraju se naći osobine vidjeli smo, spominjali smo na tom predavanju na početku koliko je ozbiljna naša vjera. I koliko nam je blagodat Allah dao s tom vjerom. Sa dini islamom, ko se bude držao islama onakvog kakav je objavljen poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, šta mu Allah obećava? Ako je to tako, a jeste, jer je došlo u kuranskim ajetima i vjerodostojnim hadisima spomen svega toga, onda dakle toj vjeri trebamo pristupiti ozbiljno. Ako od te vjere, kako kažu naši prethodnici, tvoja vjera, sinko, je tvoje, tvoja krv i tvoje meso. Pa dobro gledaj od koga uzimaš vjeru. I dobro gledaj kako vjeruješ. Ako je to tako, ako će sutra moja i tvoja krv, moje i tvoje meso ovisiti od naše vjere danas, šta će biti s njim sutra u džennet ili džahennem, od naše vjere danas, onda dakle ne možemo se poigravati s tim i olahko shvatati vjeru. Nažalost, vidimo, većina muslimana to olahko shvata. Toliko olahko da mnogi se busaju u prsa od islama, nemaju osim muslimansko ime, ako ime nešto vrijedi. Ako ime nešto vrijedi. Pa dakle, i mi koji tražimo znanje trebamo imati osobine. Moramo kod sebe imati osobine kako bismo dakle tražili znanje i imali bereketa u tom znanju. Svi mi dobro znamo, ima ovdje nas i starijih i mlađih, ima nekih koji su možda 10-15 godina na ovom putu traganja znanja, ali većina nas postavlja uvijek ista pitanja. Traži odgovore na ista pitanja. Kada bude upitan, opet gleda po plafonu. Misli da će od ozgo sići objava. Nema više objave. 10-15 godina savijamo ko biva koljena i tražimo znanje, međutim znanja nemamo. U nečemu je problem? U nečemu je problem. Otiđi na internet, nemaš više teme koju bi izabrao da govoriš ljudima. Sve se izgovorilo. O svemu se pričalo. Međutim, toga pri ljudima nema. O praksi u njihovim životima toga nema o čemu se priča. Pa dakle, ovdje nešto fali. Dakle, nemamo ovih osobina. Osobine, dakle, koje moramo imati pri sebi ako hoćemo da postignemo znanje i da to znanje kod nas bude veričetno. A znanje je, braćo, bitno. Nemoj da neko misli da ja mogu bez znanja. Svima nam je dobro poznato zbog čega smo na Dunjaluku ovdje. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ 56. majtu sure Darijat. Kaže Allah Jalla Vala, kako stoji u prijevodu značenja, ama baš nijednog džinna i nijednog insana čovjeka nisam stvorio osim da me obožavaju. Znači mi smo stvoreni, dovedeni na ovaj svijet da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ga obožavamo. Šta je to ibadet? Šta je ibadet? Pitam vas. <laughs> Šta je ibadet? Sve ovo što će Allah za I što Allah voli od riječi ili dijela tajnih ili javnih. Kao kaže šehl Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala u jednoj definiciji. U drugoj definiciji kaže sve to treba da bude činjeno s potpunom ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala uz potpunu pokornost. Kako da ja i ti znamo šta Allah voli, čime je zadovoljan, koje su to riječi, koja su to dijela, javna ili tajna. Kako da znamo? Moramo da učimo. Pa dakle, dok je dunjaluka, ljudi su obavezni da obožavaju Allaha kada nestane dunjaluk, kada nastupi ahiret, onda će biti nagrađivani ili kažnjavani za svoje obožavanje ili neobožavanje Allaha subhanahu Ali dok je dunjaluka, Allah se mora obožavati. Kako da ga obožavamo? Dok je dunjaluka i obožavanje Allaha, trebamo tražiti znanje. Dakle, znanje je bitno i tekako. Kako da znamo šta to Allah traži od nas? S čime je to Allah zadovoljan ako ne budemo tražili znanje? Pa prije nego li počnem sa spomenom ovih bitnih osobina koje se moraju naći kod nas. Kada tražimo šerijatsko znanje. A šerijatsko znanje je zasigurno nakon Islama, nakon upute dini Islama najveća blagodat. Nama je dobro poznato na Dunjaluku da bi postigao neki Dunjalučki cilj. Da bi došao do imetka, naročito ako je riječ o velikom novcu mnogo novca ili neki ogroman dunjalučki cilj, moraš se dobro oznojiti. Moraš, ako ne znaš, podučit se kako da dođeš. Da pitaš ljude od iskustva koji su došli do toga. Kako su oni postigli slično. Dakle, imaju određeni adabi koji se moraš pridržava da bi došao do tog dunjaluka. Misliš do vjere? Tako lahko doći? I držat se vjere tako lahko? Ne tražiti znanja? Jel? Ja. Pa prije nego li počnem sa spomenom ovih osobina, hajde malo opet da spomenemo one kuranske ajete u kojima se govori vrijednost znanja. Tih kuranskih ajeta je mnogo, hadisa također, ali samo spominjem kratko da nas te riječi podstaknu malo više da se zagrijemo i da tražimo znanje iz naše vjere. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u 114. ajetu sure Taha kaže وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ ilma upućuje zahtjev na red, naredbu svome poslaniku Muhammedu alihi salatu sam i kaže i reci gospodaru povećaj mi znanje čitajte Koran od početka do kraja nećete naći da poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa nešto otvoreno traži od Allah mimo znanja naprotiv u ovom kuranskom ajetu mu se naređuje da traži znanje od Allaha naređuje mu se da upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da mu Allah da znanje. Prošli, na zadnjem predavanju čuli smo iz tefsira, dakle, poslanik sallallahu alaihi sallam kako indirektno tražio nešto drugo. Indirektno, ali direktno i čak još mu je naređeno da traži samo je znanje. Nećete naći nigdje da mu je naređeno i reci gospodaru moj povećaj mi metak, gospodaru moj povećaj mi zdravlje, gospodaru moj povećaj mi snagu, nigdje Ali zato ćete naći samo vakur rabbi zidni ilma, zar to ne govori, ne govori dakle o veličini znanja. I sa znanjem postiže se spasi na dunjalku i na ahiretu. I u tome je dobro dunjalka i ahiret. Pa također, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u devetom ajtu sure Zumer, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب reci zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju Zar su isti oni koji imaju znanje o vjeri? Dakle, svi ovi kuranski ajati koji govore o znanju, govore o znanju o vjeri, o šarijatskom znanju. I sve ove odlike, vrijednosti, koristi koje su vezane, spomenute u kuranskim ajatima, vezane su i odnose se na znanje iz vjeri. Zar su isti oni koji znaju, koji imaju znanje i oni koji nemaju znanje? Doista pouku iz toga uzimaju samo razum samo razumni, onaj koji ima pameti zaključuje da nisu isti, ne mogu biti isti onaj koji ima znanje o Allahu Allahovom dinu, nije isti kao onaj koji nema, jer onaj koji ima znanje, on je više spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala, više zna za Allaha za njegove narode, njegove zabrane više ga se boji ako je dakle iskreno na, kako ćemo čuti, je li određen način traži, tražio znanje ako je u tome bio iskren i postigao znanje i to znanje ostavilo traga na njega mi isti, ja često kažem, mi koji dolazimo ovdje, na ovo mjesto i na ovakva mjesta, ne možemo biti isti nakon dolaska s onima tamo koji hodaju po ulici. Zbog čega dolaziš? Ove riječi koje čuješ ovdje, na drugom mjestu, moraju da te mijenjaju. Ako dolaziš samo onako nedjeljom da izađeš negdje, izvedeš suprugu, djecu i ostalo, da ubiješ vrijeme, kako neki kažu, nemoj dolaziti. Otiđi posjeti majku, otiđi posjeti tetku, idi amiđi. Udržavaj rodbinske veze, ne dolazi. Iako ćeš čuti koliko je vrijedan samo jedan skup znanja na kome se govori o Allahom dinu. Pa zasigurno, dakle, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. I to hvataju samo oni koji su razumno obdane. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala U suri Al-Mujadala 11. majtu. Jarfe illahu alledhina amenu minkum walledhina utule ilme darađat. Allah će između vas uzdignuti na stepene one koji vjeruju, a zatim između njih vjernika one kojima je dato znanje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje dvije vrste uzdizanja. Između svih ljudi oni koji vjeruju, kako je rekao na drugom mjestu wa antum al'auna in kuntum mu'minin i vi ćete biti gornji ako budete vjernici pa dakle između svih ljudi Allah uzdiže vjernike i između vjernika one kojima je dato znanje i pogledajte Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao Allah će između vas uzdignuti vjernike i one kojima je dato znanje za jedan stepen darađa ili darađa tein ili salasa darađa jednu deređu, jedan stepen, dva stepena, tri stepena, već je rekao deređat za stepen. Dakle, nije rečeno za jedan stepen, već je rečeno za mnogo, mnogo stepena. A opet između jedne deređe i druge deređe, Allah najbolje zna kolika je razlika. Kolika je razlika. Pa sve to, dakle, govori o vrijednosti znanja. Zatim jedan od kuranskih ajeta koji možda najupečatljivije govori o vrijednosti, vrijednosti znanja i onih koji nose to znanje, jeste 18. ajeti sure Ali Imran, gdje kaže Jalla vala šehid Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal melaiketu wa ulul Allah svjedoči da je on jedan jedini istinski Bog, dostojan obožavanja i to svjedoče meleki i učeni ljudi. I to svjedoče meleki i učeni ljudi kažu komentatori da je bilo boljih ljudi od učenih vladari, bogataši oni koji imaju metka i mućni ne znam, abidi, pobožnjaci koji ne dižu svoje čelo sa sežde i slično, da je bilo, da su oni bolji Allah bi ispomenuo ali su najbolji ljudi na dunjaluku učeni ljudi najbolja stvorenja na nebesima meleki pa ih je Allah spomenuo, najbolja stvorenja na dunjaluku i najbolja stvorenja na nebesima Allah je spomenuo. U čemu? U najčasnijoj, najbitnijoj stvari, o svjedočenju da je Allah jedan jedini dostojan, jedini dostojan obožavanja. I brojni drugi kuranski ajti u kojima se dakle spominje znanje, da mnogo ne duži. Također hadisi Allahov poslanika alihi salatu sam su brojni. Jedan od njih koji u sebi sadrži brojne odlike vrijednosti znanja i njegovih nosioca. Hadis kod Ebu Davuda, Ibnu Mađe i mnogi drugi šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, ocijenio ga i vjerodostoji. Kaže poslanik, alihi salatu wasalam, koji zabere put da na njemu traži znanje. Allah će mu tim putem olakšati put do dženneta. Koji zabere neki put, neki način da njime traži znanje iz vjere, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženneta. Pa je Iz ovog hadisa se može zaključiti traženje znanja i znanje je razlog, siguran razlog ulaska u džennet. Želiš, želim, da uđemo u džennet. Nema toga od nas koji ne bi želio. Evo dakle, sigurnog načina. Kaže poslanik Alihi Salacom, koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu time olakšati put do dženeta, zasigurno. Kako se spomnje u drugom hadisu, doista je Allahova roba džennet, Allahova roba je skupa, Ne može se tek tako doći do dženneta. Moraju se upoznati dobra djela koja treba činiti, moraju se upoznati loša djela koji se treba ostaviti. Kod nas, nažalost, kod mnogih, Allah je milosti. Allah je milosti. Učini haram, grijeh, Allah je milosti. Ostavi naredbu, Allah je milosti. Jeste Allah milosti, Allah je zastoko i kažnjava. Šta si Tebi Allah oprosti, a da druge kažnjava, jel'i? Dalje kaže poslanik alihi salatu sam Wa innal melaikete letadau ajnihateha haridan li talibi lel I doista, u ovom istom hadisu, doista meleki spuštaju svoja krila onome koji traži znanje i zadovoljstva zbog tog njegovog dijela. Odnosno, meleki će ti biti od pomoći, od podrške na tom putu. Zato ovakvi slični skupovi gdje se govori Allahove vjeri, gdje se spominje Allah, gdje se uči Allahova, riječ knjiga Kur'an i Kerim smireni su nema da se dižu glasovi nema da se raspravlja nema jeli, da se svađa i slično jer je došlo u vam dobro poznatom hadisu Ebu Hureyre radijallahu talom kod imama muslima da Allah ima posebnu skupinu meleka koje šalje da traže skupove na kojima se spominje Allah pa oni kada nađu takav skup na zemlji onda zovu sve koji su razaslati da traže takve skupove, zovu na taj skup i svi se okupe. Jel? U drugom hadisu se spominje da kaže jeli, poslanik alihi salatu osalam neće se nikada ljudi sakupiti u nekoj od Allahovih kuća i da uče, proučavaju Allahovu knjigu, a da Allah subhanahu wa ta'ala na njih neće spustiti sekinet smiraj i da neće pustiti svoju milost, da ih milost neće obaviti, da ih meleki neće natkriliti jedan na drugi, sve do nebesa i da ih Allah neće pojedinačno spomenuti kod sebe. U prethodnom spomenutom hadisu Ebu Horeire kod imama muslima, kaže se na kraju tog hadisa da Allah te meleke koji svjedoče ovom i ovakvim skupovima i koji nadkriljuju ovakav skup sve do nebesa, Allah ih uzima, njih i one koji su kod njega, jeli, uzima i za svjedoke da je svima oprostio. Da je svima oprostio koji su prisutni. Ha? A sve to dakle govori o vrijednosti ovakvih skupova. I doista meleki pružaju svoja krila i zadovoljstva onome koji traži znanje. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ I doista za onoga koji ima znanje, koji traži znanje, ima znanje, traži oprosta sve što je i na nebesima i na zemlji. hej, koliko je stvorenja na zemlji, na kopnu i na moru. Na jednim nebesima, na jednom nebu, na drugom, na trećem, petom, šestom, četvrtom, petom, šestom, sedmom, sedam nebesa. Sedam zemalja. I svi traže oprosta za tebe. Ako budeš tražio znanje, na ispravan način, kasnije imam znanje. Sve tražimo. Čak stoji u hadisu hattel hitan fi džaufil bah ili fi džaufil ma. Čak dakle i riba u vodi. I ona traži oprosta za tebe. Zatim posebna oblika kaže poslanik alihi salatu sam i vrijednost učenog nad, po, nad pobožnjakom je poput vrijednosti mjeseca nad zvijezdom. Ovdje je spomenut pobožnjak i vrijednost učenog spram pobožnjaka. Dakle, nije spomenut neki tamo čovjek i vrijednost učenog spram bilo kojeg drugog čovjeka, ne, već je rečeno i vrijednost učenog spram pobožnjaka. Ne kaže se za svakog čovjeka da je pobožnjak, da je abit, već se kaže, to je nama preneseno od davnina za onoga koji se odvojio i posvetio i vadetu, što stari kažu, ne silazi iz kožice, posti, mnogo klanja, mnogo ima ibadeta kod sebe, mnogo za njega se kaže da je pobožnjak i opet učen čovjek sprem njega je poput mjeseca sprem zvijezde najsvjetlije zvijezde koji je 13. danas ja? Zulkane za par dana ili par noći bit će pola mjeseca kada je pola mjeseca onda je mjesec punio, tako? kada je pola šarijetskog mjeseca, onda je mjesec pun. Kaže se u noći bedra, u noći uštapa. Mjesec je pun i onda se opet smanjuje. Jel, ide, kada ide od početka mjeseca, onda je poput jel, srpa, pa se potpunjava, potpunjava, u pola mjeseca bude pun i onda se opet smanjuje. I opet tako. Kad je pola noći, izađite pa pogledajte u mjesec i pogledajte u zvijezde. Mogu li se porediti ikak? Mjesec koliko jasno vidiš, nemaš potrebe da se guraš da ga vidiš. I zvijezda. E isto tako, učen čovjek spram pobožnjaka. Spram pobožnjaka. Dalje kaže poslanik Alihi Salatu sam i doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. I to je također posebna odlika vrijednosti. Ono što bi nas trebalo podstaknuti da tražimo znanje. Da budeš nasljednik poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u pravom smislu riječi. Mnogi danas kažu sunnet, sunnet, sunnet, pitaš ga za dokaz. Doneseš mu dokaz, odbija glavu, vrti i ode od sunneta. A on je i dalje zakleti zagovornik sunneta. A ne zna dakle da to što radi je notarija. I doista vjerovjesnici nisu iza sebe ostavljali dinare i dirheme, već su ostavljali znanje, kako teče dalje hadis, pa doista ko uzme to znanje uzeo je ogromno dobro. Jer da su ostavili za sebe dinare i dirheme, dunjaluk uzmeš, dunjaluk će otići prije ili kasnije, ili ćeš ti otići. Dunjaluk će ostati, drugi će ga i za tebe trošiti i dijeliti. Ali dakle, znanje, znanje ostaje do sudnjega, do sudnjega dana. Zatim, hadis kod Buhari i kod muslima, men yuridi yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din kome Allah želi dobro poduči ga vjeriti kome Allah želi dobro poduči ga vjeri. Čini, čini mi se da sam ovdje spomnjao riječi šehol Islama ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala kod komentara ovoga hadisa pa kaže iz ovoga hadisa se da zaključiti da onaj kome se ne želi dobro ne podučava se vjeri. Da onaj kome se ne želi dobro ne podučava se vjeri. Pa nemojmo da dajemo dokaz protiv sebe da ne želimo dobro i da nam se ne želi dobro. Zato zapnimo, tražimo tražimo znanje. I mnogi drugi hadisi. Nekoliko govora naših prethodnika, ashaba na prvom mjestu, zatim velikih priznatih i poznatih učenjaka. Ashabi, to je najbolja generacija. To su najpobožniji ljudi. Najviše su se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju svoga jezika, po pitanju svojih dijela. Nemoguće je da ono što su rekli, da su rekli iz have, da su rekli iz svojih prohtjeva i strasti već zasigurno zato imaju potvrdu. Nešto slično rekao je poslanik alihi salatu wasalam. I za njih je Allah rekao da je zadovoljan njima, ne za mene i za tebe. Zato treba slijediti nakon Kur'ana i sunneta njihove riječi, njihova djela. I u stvari njihove riječi, njihova djela su komentar Kur'ana i sunneta. Mi kažemo da razumijevamo Kur'an i hadis onako kako su ih razumijevali oni, jer su oni svjedočili objavi Kur'ana i izricanju, izricanju hadisa. Pa jedan od njih, čovjek, ashab koji je najdosljednije slijedio poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u hadisima, u sunnetu, u životu. Zato mnogi učenjaci, ukoliko ne nađu hadis, gledaju u njegov govor, gledaju u njegova djela. To je Abdullah ibn Omer. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu. Ovdje jedne prilike kad smo komentarisali hadise koje on prenosi, malo smo govorili o njemu, kakav je bio toliko da kaže njegov sluga Nafija da ga vidi jedan od vas rekao bi da je lud a onda vidi vas rekao bi za vas da ste vi ludi šta ostavljate <clears throat> čovjek koji je istraživao mjesta na kojim sve mjestima je klanjao poslanik sallallahu alaihi wasallam pa je on klanjao na kojim sve mjestima je odmarao poslanik alaihi salatu wasallam pa je on odmarao poznato vam je spominjao sam da je bilo jedno drvo stablo pod kojim je poslanik sallallahu alaihi wasallam najviše odmarao. Pa je Abdullah ibn Umar odmarao i brinuo se o tom stablom da ga neko posjeće. Vodio računa, pazio na njega da, zbog čega? Da, Abdullah ibn Umar što duže može da sjedi gdje je najčešće sjedio poslanik alaihi sallam. Čak ekreme kumullah Da izvinite na izrazu, spominje se da je istraživao mjesta na kojim sve mjestima je mokrio obavljao malu nuždu poslanika Alihi Salocom pa je Abdullah ibn Umar jedne prilike skočio je u mesčidu, mesčid pun, sjedi, okrenut prema kibli, skočio, izletio, vratio se i sjel. Sada neko ovdje skoči i izleti čovjek, a kod njega bi se prepao, što mu je, što mu bi na ograjicu. Vratio se, ovaj do njega kaže, šta je Abdullah? Kaže, vala ne znam. Čuj, ne znaš. Ti radiš, ne znaš što radiš. Kaže, ne znam, ali sam vidio poslanika, ali hisalo sam jedan put ispred sebe kako je skočio, ne znam zbog čega. Izašao je i vratio se. I ja hoću tako da uradim. Mene ne interesuje zbog čega. Poznato mi isto, spomnjao sam jedne prilike kada je išao u karavani, ispred njega bilo ljudi iza njega, ide na konju, na jahalici, ovako sagne se i ispravi se. I e, ništa, mrtav hladan što kaže. I ovi iza njega koji su bili primijetli, vidi, nema ništa, što se saginje sad. Kaže, Abdullah, što to radiš? Kaže, ovdje je nekad bilo stablo i bila grana ispred mene Jahovo poslanik Alihi sa locom kada naišla grana, kada je došao red do nje, on se sagnuo. Abdullah nema više stavla, kaže, mene ne interesuje. On ovdje se sagnuo ovako, ja hoću da se sagnem. A kada je riječ o ibadetu, koliko je ibadet, ja ne pitaj. Poznam to je noći namaz, Abdullah ibn Omer imao je slugu pored sebe po imenu Nafija, zanijeti dva rekata, klanja, klanja, klanja, klanja, preda selam, kaže, ja osvanulo, nije. Allahu akbar. Klanja, klanja, klanja, klanja. Je li svanulo? Nije. Allah akbar. Tako je pojma. Kaže Abdullah ibn Omer, takav čovjek. Međlisu fiqhin hajurun min ibadeti sitine sene. Međlisu fiqhin hajurun min ibadeti sitine sene. Samo jedan skup međlis na kojim se izučava, proučava vjera, bolji je od ibadeta 60 godina. Samo jedno sjelo koje možda sahat uzme, kod mene možda sahat i po dva. Maksimum. Ali kaže, bolje je od ibadeta 60 godina. Hej, čovjek da živi i da ibadeti 60 godina, kamo sreće da toliko živimo u hajro, u ibadetu. A kaže Abdullah ibn Omer, Samo jedan skup na kojim se izučava, proučava vjera bolji je od toliko i toliko ibadeta. Kažu Ebu Zar i Ebu Horeira radijallahu anhuma Babun min al ilmi ne ta'allamuhu ahabbu ilajna min elfi rak'atin tatawwa da se podučimo jednom poglavlju znanja iz vjere. Samo jednom poglavlju, ne znam, abdestu, tejemom, nešto od namaza, jednom poglavlju iz vjere draže nam je negoli da klanjamo hiljadu rekata dobrovoljnog namaza. Samo da se podučimo jednom poglavlju iz vjere, iz dina. Draže nam je nego da klanjamo hiljadu rekata. Zato su imali znanja. Zato su imali znanje. Zato su ljudi iz dalekih krajeva 60 godina, koliko je iza poslanika Alihi Salatu sam živio, Abdullah ibn Omer, iz dalekih krajeva. Kao što su voljenom poslaniku Alihi Salatu sam dolazili, isto tako Abdullahu ibn Omeru su dolazili iz dalekih krajeva. Da slušaju kod njega hadise poslanika Alihi Salatu sam. <clears throat> pa dakle i ti, kada budeš u prilici, hoćeš li da klanjaš dobrovolje namaze, toliko i toliko rekata, ili ćeš da sjedeš, da se podučiš nekom kuranskom majetu, hadisu ili jeli nečemu iz fikha ili akajda, nemoj se nimalo dvomiti, sjedi i poduči se tom pitanju. Hoćeš ostati kod kuće klanjati, kamo sreće da ostavimo da klanjamo. Nećemo doći ovdje, hoćemo klanjati, jeste da nećemo onog šeitana upaviti nogu preko noge uz kavu. Ali, hoćeš da ostaneš kod kuće, da klanjaš, da ibadetiš, nećeš doći ovdje ili na ovakva mjesta, nemoj da tako postupaš, već dođi ovdje i traži da se okoristiš. Dođi, vidjet ćemo kako, koji se adaba trebaš pridržavati. Kaže Sufjane Seuri, imam šafija, rahmetullahi alihima, li se ba'del fara'idi afdalu min talebi lelmi. Nakon obaveznih ibadeta nema ništa vrijednije od traženja znanja nakon onoga što nam je Allah stavio obavezu od obaveznih namaza, obaveznog posta i ostalih obaveznih ibadeta nema ništa vrijednije od traženja znanja za zasigurno jer čovjek putem traženja znanja upoznaje se sa mnogim drugim ibadetima i mnogim drugim zabranama koliko samo prođe onih sezona kada se dobra djela kod Allaha mnogo mnogo više vrednije ašura je li tako zatim e, dan prije jeli, kurban bajrama, kada su hađije na Arafat i slično. Jeli, određene te sezone u kojima se dijela daleko, daleko više vrednuju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim ona vremena u kojima se prima dova. Čovjek koji zna, ima znanje, ubijeđen je u to, koristi sve te prilike i malo radi, ali mnogo zaradi. Malo radi, ali mnogo zaradi. Zato je rečeno pronicljivi vjernik, kod pronicljivog vjernika, onaj koji želi sebi spas i uspjeh na Dunjanku i na Hiretu, kod njega adeti postaju i badeti. Dok kod onih nemarnih, koji su vjeru samo onako usput, usput samo, usput samo, koji su samo onako uzeli vjeru usput, kod njih i badeti postaju adeti. Pa danas mnogo muslimana, ako li klanja, klanja formalno. Pa preskoči, ne klanja, pa ajde šta fali. Hoće li naklanjati, neće li naklanjati. Ima li šta od tog naklanjavanja? Nema. Toga mnogo ne peče, ne boli. Dočin pronisljivi vjernik, kod njega adet, postaje, postaje i badet. Sa iskrenom namjerom, jeli, i slično. <clears throat> Zato, dakle, zasigurno, nakon obaveznih i badeta, nema ništa vrijednije od znanja. I slično je rekao Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, el ilmu la ja'diluhu še'un ila sahati nije. Znanju ništa nije ravno. Po vrijednosti, nakon obaveznog, znanju ništa nije ravno, ukoliko nijet bude ispravan. Ukoliko nijet kod onoga koji traži to znanje bude ispravan. Dobro, dakle da krenemo sa ovim osobinama koje moramo imati koji tražimo, mi koji tražimo za nje, koje osobine moramo imati pri sebi. Dakle, koji se adaba trebamo pridržavati da bismo postigli znanje i da bi to znanje kod nas bilo blagoslovljeno, beričetno, da bismo imali bereketa. Kao što rekao je na dunjalu, Dunjaluku, da bi čovjek postigao neki dunjalučki cilj i da bi to što postigne kod njega bilo dugotrajnije, da bi imao bericeta u tome, mora se pridržavati određenog puta, određenog načina, metoda, jel? Čovjek, trgovac, neće se reći za njega da je uspješan trgovac ukoliko vara, ukoliko važi, ukoliko petlja, podvaljuje robu i sl. Neko će reći doće do imetka. Doće do imetka, ali u tom imetku neće imati bereketa. Naši stari kažu kako došlo, tako i otišlo. Ili još prije otišlo. Jeli, kako došlo, tako i otišlo. Kao što je poznato, spominje su hadisu kod Buhari i kod muslima, da kaže poslanika alihi salatu wasalam, el bejijani bil hijan. Kupac i prodavac su na izboru, kada sklopi kupo-prodaju, mogu je razvrgnuti sve dok su tu, jedan pored drugog. Sve dok su tu, jedan pored drugog. Kada se raziđu, onda više nemaju prava, ne može da dođe onaj koji je kupio, ukoliko je sve u redu. S robom ne može da dođe i kaže ne, ja hoću da vratim. Neće, meni ovo ne treba. Ne, razišu se i gotovo. Jedino prodavac od svoje volje ako hoće može jeli da da odustane dalje kaže poslanik alihi salatu sam pa ukoliko pojasne svoju robu onaj koji prodaje i onaj koji kupuje ne znam koliko zamjenjuju robu daće im se bereketa u toj njihovoj kupoprodaji u toj njihovoj trgovini a ukoliko sakriju mahane ne pojasne svoju robu roba je kvarljiva ima man, mahana manjkavosti bereket će biti sustignut iz te njihove kupoprodaje. Pa dakle, možeš ti dobiti to nešto, ali koliko ćeš imati bereketa u tome? Voziš brzo, kao što neki voze brzo, ha? pa doći će, možda nekad neće ni doći, možda će negdje skrenuti, ha? zaglaviti. Uglavnom, doći će. U najmanju ruku, pored onoga koji, pored kojeg proleti velikom brzinom, možda će ga čovjek opsovati, dignut ruke, početi dobiti protiv njega i slično, ti ćeš dakle doći. Međutim, kako si došao, na koji način, e tako isto i traženje znanja, ti možda i mnogi vidimo, dakle 10-15 godina sjedimo i učimo, ali nema bereketa u tom znanju. Nema bereketa, ne poznajemo. Do sad, ali mi smo, ali bi mi smo trebali biti, ali mi. Ljudi se školuju 10-12 godina, izađu doktori, mi svake sedmice ili dva puta sedmično i na drugim mjestima imamo znanje i ogromno znanje nam se govori, međutim nema tog od nas da se podučio. Allah ne najbolje zna da sve promašili smo ili nismo bili na času kad se govorilo o ovim osobinama. Ako se govorilo, kažu ako je kasno, nije prekasno. Dakle, ako se nije govorilo, treba govoriti. Pa, prva osobina. Prva osobina i nju ćemo samo i govoriti da ne bismo odužili, Dakle, iskrenost u traženju znanja. Iskrenost u traženju znanja. Što znači biti iskren u traženju znanja? Što znači iskreno tražiti znanje? Što znači iskreno radi Allaha tražiti šarijetsko znanje? Ja, nijet. To i pitam, šta, kakav nit? Pa da znam nijet, to iskreno. Da se baš to nijet. iz drugih aktivnosti da ona bude razlisvanja. Da ne bude samo radi Allah, da drugi, da su umislimo u tom stanju. Ja, prije svega dakle da je čisto radi Allaha, a zatim da se otkloni od sebe neznanje od drugih. Dakle, nije samo kad kaže ja tražim iskreno radi Allaha znanje kad krene od kuće ili kad dođe ovdje gospodar ovo samo radi tebe. Sjedim ovdje, slušam samo radi tebe. I on sluša i sluša i sluša, na njemu se ne vidi nikakva promjena. I to radi Allaha, nije to radi Allah. Jeste, treba da to bude radi Allaha da nanitiš i da od sebe otklanjaš neznanje. Kad dođeš ovdje i nešto zapišeš, nešto čuješ, zapamtiš, radiš po tome. A nije kao što neki zapišu i ovdje ostave svesko. Kad dođe sljedeće radilje. To radi Allah. Čuo plaho ga ne interesuje da zapamti ili prag je prešao, ostavio ovdje. Dakle, što znači iskreno radi Allaha, znači da svakako kada dolazi ovdje, kada sjedi i provodi trenutke, da nanijeti da je to radi Allaha i da od sebe otkloni neznanje, a zatim od drugih. Onih nad kojima ima ovlast, odnosno prema kojima ima obaveze, jel ja zatim i od drugih koliko je mogućnosti. Prije svega, dakle, ova iskrenost da je radi Allaha nije nimalo lahka stvar, je li tako? nije nimalo lahka stvar. I nemojmo se zavaravati da je to samo, jeli, otres malo glavom za, za, za žmirt i reći, gospodar, ovo je radi tebe. I dok sjedimo i kada završimo skup, treba, dakle, čuvati to dijelo da je radi ovo. Nema prigovora, nema hvalisanja. U toku, dakle, dok sjedimo, slušamo, da nam se promijeni nijeti slično. Dakle, treba se boriti stalno. Naši prethodnici, daleko, daleko bolje nas. Nismo vrijedni spomina. Prošli puta sam spominjao ljudi iz trećeg stoljeća, mi živimo u kojem? 14. 15. stoljeću, iz trećeg stoljeća kažu, kada se spomenu o shabi, mi se osramotimo. U trećem hijđarskom stoljeću, jedan od njih, naši ispravni predsjednika, kaže, kad se spomene ashabu u našem sjelu, mi se osramotimo, mi nismo vrijedni spomena, pa da mi budemo, mi koji živimo još 1200 godina kasnije od njega. Pa dakle, oni su se bojali za sebe. Kaže Sufjane Teori rahimahullahu ta'ala, kada je bio upitan šta je to najteže duši postići, pa je rekao iskrenost. Zašto? Zato što nema ništa za nju. Ništa nema za nju, nema nikakvog udjela, daj makar malo, e nema ni to malo. Sve radi Allah. Nema ništa za tebe. I to je. I on kaže, stalno mi se nije prevrtao. Očistim ga ovdje, dođe mi šetan s druge strane. Očistim, dođe s druge strane. Stalno mi se nije prevrtao. Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala upravo dakle ovo jeste definicija iskrenosti kada je bio upitan o vrijednosti znanja rekao je nema ništa ravno znanju ukoliko nije bude ispravan pa su ga upitali a šta je to ispravo nije to traženju znanja da bi to znanje koje tražimo toliko imalo vrijednost kaže da otkloniš od sebe neznanje a i od drugih kasnije <clears throat> i onoliko koliko budemo iskreni u traženju znanja toliko ćemo imati podrške od Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz čega se zaključuje da iskrenost, dakle, nije mala stvar. Onoliko koliko budemo iskreni u traženju znanja i u svakom drugom ibadetu, toliko će nas Allah podržavati, pružati svoju podršku i štititi nas. Kaže Ibn Abbas <coughs> radi Allahu kalanhuma, doista čovjek biva čuvan, podržavan onoliko koliko je iskren onoliko koliko je iskren, toliko ga Allah subhanahu wa ta'ala i čuva. Zato, dakle, iskrenost je mnogo, mnogo bitna. <clears throat> I zbog toga nije vam strano da su islamski učenjaci svoje govore ili svoje knjige otpočinjali s hadisom innamal amalu binijat. Doista, sva dijela se vrednuju prema nijetima i svakom čovjeku pripada samo ono što je nanijetio. Odnosno, svakom čovjeku pripada kod Allaha samo ono što je nanijetio radi Allaha. Samo ono što je od dijela nanijetio da ih čini radi Allaha, za ta dijela će biti nagrađen kod Allaha. Pa su govorili, potrebno je da svako predavanje, potrebno je da svaka knjiga, naprtiv svako poglavlje u knjizi, otpočne se s ovim s ovim hadisom, da bi stalno čovjek preispitivao svoj nit. Na drugoj strani, spominju se hadisi, spominjali su islamski učenjaci hadise koji govore o opasnosti traženja znanja radi nekoga drugog, ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi ahireta i slično. Pa vam je poznat hadis da kaže poslanik alihi salatu sam ko bude tražio znanje iz vjere s kojim se traži samo Allahovo zadovoljstvo ko bude tražio znanje iz vjere kojim treba tražiti samo Allahov zadovoljstvo. Međutim, on time bude tražio neki od dunjalučkih ciljeva. Traži znanje iz vjere, a njime traži neki od dunjalučkih ciljeva. Vidjet ćemo u drugom hadisu spomin tih ciljeva. Šta je s njim? Takav neće osjetiti miris dženneta. <clears throat> Takav neće osjetiti miris dženneta. Slično se spominje za ženu, je li tako? za ženu, pa se nakon jeli, njenog slučaja kaže, a doista miris dženeta se prostire na toliku i toliku udaljenost. Međutim, dotični neće osjetiti miris dženeta. Kaže se u komentaru ovog hadisa, zašto se spominje miris dženeta Kaže zbog toga što, kako je rekao šehol Islam ibn Taymiye, rahimahullah, na dunjanku postoji džennet, kao što postoji na ahiretu. Pa onaj koji ne uđe u dunjalučki džennet, taj neće ući ni u džennet na ahiretu. Kada je bio upitan šta je to, kakav je to, koji je to dunjaluk, eh, džennet na dunjaluku, pa je rekao spoznaja Allaha, obožavanje Allaha, posvećivanje iskrene ljubavi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, znanje, traženje znanja o Allahu dželavala i njegove vjeri. Pa ko dakle tim znanjem ne postigne ovu spoznaju Allaha, Allahovu ljubav i ostalo, taj neće osjetiti ni na ahiretu miris dženneta. Neće ući, dakle, ni u taj ahiretski, ahiretski džennet. Zbog toga, dakle, kada se traži znanje, potrebno je prvo govoriti o ovoj iskrenosti. O ovoj iskrenosti. Jer je znanje, dakle, nešto najvrijednije i također kod traženja znanja mnogi se kližu i okliznu i dobro trehnu naći ćeš rijetko ljude da klanjaju radi nekoga drugog, je tako? Teško da može čovjek da dođe da stane u safi da klanja radi nekoga drugog. Takvi su samo munafici. Dolaze u džamiju da ih drugi vidi. Ali većina onih koji klanjaju vjernici, teško je dakle da zanijeti da klanja radi nekoga drugog, da posti radi nekoga drugog, ne? Ali čovjek kada traži znanje, ima mnogo ciljeva koji se traže znanjem kada skuplja znanje, kada uči vjeru, dakle postoji mnogo drugih ciljeva zbog kojih čovjek traži znanje. Ne bi poslanik sallallahu alaihi wasallam upozoravao na to da ljudi to i ne traže. Jel tako? Zašto da mi govoriš o nečemu što se nikada neće desiti? Ne, desit će se, naprotiv, dešava se mnogo. Pa je došlo u hadisu da je rekao poslanik alaihi salatu sam ne tražite znanje kako biste se nadmetali s učenima kako biste se kako biste diskutovali s učenim ljudima koji više pročitao, ko više zna, ko bolje zna, ko je dao više odgovora, koji je održao više predavanja, koji je učeni, ne tražite znanje zbog toga. Eu litumaru bihi sufeha. Ili da biste omalovažavali nakon rasprave. Postavili smo dva, tri pitanja, bježi. Isti sa mnom ovce čuo, ti si džahil, bježi od mene kako biste omalovažavali neuke ljudi tjerali ih svoje blizine ili kako biste privukli poglede i lica ljudi prema sebi nemojte zbog toga tražiti znanje da biste se nadmetali s učenim ljudima i dokazivali da ste vi učeni od njih da biste omalovažavali neuke i da biste poglede ljudi okretali prema sebi u drugom citatu ovog hadisa spominjaju se jeli, kako biste dobili počasno mjesto na skupu. Kako biste dobili mjesto na skupu prema kojem se svi okreću. I slično. I ima dakle ljudi koji traže zbog ovog znanja. I to možemo čuti na njihovim predavanjima. Spominju mu se imena jednog, drugog, trećeg, petog, desetog, onih. Onda je kvalifikacija koje kakav. Pa bolan kad poreda sve naše učene, onda je poredo prije njih, poredo je nas, povaljuje. Kada je rekao da niko od učenih nije više učen, onda dakle omalovažavaće zasigurno i nas. Zbog čega to sve čini? nije? Da bi bio jedini taj, on prema kome će se okrenuti, od koga će se slušati. Šta je rekao poslanik Alihi Salavcom na kraju ovog hadisa? Femen fa'ale zalik, fa naru naru ko bude radio tako, tražio znanje, da se nadmeće sa učenima i raspravlja sa učenima, da omalovaža neuke i da privlači poglede ljudi ka sebi i lica ljudi ka sebi da okreće, ko bude to radio, njega čeka vatra, vatra. Njega čeka džahennemska vatra. Zato, dakle, treba se dobro paziti. Dobro paziti. Iskrenost je tekako bitna. Ne smiju se tražiti nikakvi drugi dunjalučki cilj. Nemoj da znanjem koje učiš ovdje ili ondje, na fakultetu, negdje, dakle šerijetsko znanje, znanje iz vjere, da tim znanjem želiš nešto da postigneš što ljudi imaju u svojim rukama. Što ljudi imaju u svojim rukama. Čuo si poslanici, vjerovijesci nisu ostavljali za sebe dinara i dirhama, to je ono što ljudi imaju u svojim rukama. Ono što su ostavljali je daleko, daleko vrednije. Pa nemoj da ostaviš ono što je vrijedno za bezvrijedno nemoj da tražiš hvalu da budeš spominjan kako si učen, kako si naučio hafiz Kur'ana, hafiz hadisa poznaj toliko hadijske zbirke mašallah teba, govornik i slično ha? sjeti se onog hadisa u Buhurere kod imama muslima u kojem se spominju tri kategorije s kojima će se potpaliti džehennemska vatra hadis prije nego li ga citirao Ebu Hureyre radijallahu tam tri puta padao u nesvijest tri puta padao nesvijest, nije mogao da kaže zbog težine hadisa. Kada je došao u sebi, onda je citirao hadis, poduži hadis u kome se spominju tri kategorije koje će biti prve bačene u džahnu. Onaj koji se borio na Allahovom putu, ali se nije borio radi Allaha, već da se kaže kako je junak. Onaj koji je dijelio i podijelio svoj imetak, ne radi Allaha, već da se kaže kako je darežljiv, i onaj koji je tražio znanje i dijelio ga ne radi Allaha već da se kaže kako je uče. Zato kad god sjedneš ili pričaš, nekome hoćeš da vaziš, prisjeti se ovog hadisa. Da te neko pohvali, bježiš to dalje od toga. Zato su naši prethodnici nisu voljeli da skup bude velika da se priča o njihovim skupovima, masivno dolaze na predavanje. Hej, što čovjek priča, koliko je održao predavanje, jes njegov skup posjećen. A taj mi je bio, bah, četvorica sjede na skupu, dođe peti, on ustani skoči. Ode. Ode. Četverica, mogu i nekako. Dođe peterica, peti dođe, ustane skoči, ode. Dakle, nisu voljeli, nisu voljeli, jel, pohvalu da se govori o njima i slično. I mi tako isto, jel, dobro se, dobro se čuvajmo čuvajmo toga. Zatim, dakle, iz ovog hadisa možemo zaključiti da čovjek se mora čuvati omalovažavanja drugih. A nažalost, toga kod nas ima. Ja stalno upozoravam. Kad god čovjek nešto novo nauči, to znanje treba ga učiniti poniznijim, skromnijim, pogotovo prema neznalicama, neukim ljudima. Brojni su primjeri iz životopisa Allahovog poslanika alihi salatu sam ako kada se ljutio ljutio se na one koji imaju znanje dok nije na takav način postupao prema onima koji su neuki je tako pa dolazi Omer radijallahu telan sa stranicom te vrata čita poslanik sallallahu alihi salam sav se zacrvenio dolazi mu vijest da Muaz ibn Džebel klanja jaciju namaz sa surom El Bekare, 48 stranica. Kaže, zar ti da ljude u smutnju dovodiš? E fetanu te ja Muaz, zacrvenio se, kaže, nije prestao ušućivati. Dočim dolazi čovjek i mokri u mestrid. Mokri u mestrid. Čovjek se okrenuo i mokri. Ja ashabi skaču da ga Po kratkom, kaže, pustite ga, nek čovjek završi. Kada je završio, odjelo. Nije meščid napravljen za to. Meščid je napravljen za namaz, za učenje Kur'ana, za spominjanje zikr Allaha subhanahu wa ta'la zbog toga. Poznato je slučaj čovjek Muavija ibn Hakim kada je došao i kihnuo u namazu pored njega. Klanjač, on mu rekao, jerhamu kjallah. Pa su ashabi drugi počeli da udaraju rukom. Kaže, šta vam je? Stoji u namazu, jer prije na početku, kada je namaz bio propisan, bilo je dozvoljeno da se priča u namazu. Kada je objavljen dio kuranskog ajta وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ i pred Allahom ponizno stojite, zabranjen je govor u namazu. Dakle, prvobitno je bilo dozvoljeno da čovjek stoji i da priča sa onim koji je uz njega. Muavija ibn Hakem bio je na početku uz poslanika, ali sam zatim otišao u svoje naselje, otišao u svome narodu, nije bio prisutan objavi dakle, tih određenih propisan. Pa je došao, nije znao da je to propisan. I kihne čovjek pored njega, kaže, jer sam kjelo. Pa shavi počeli da udaraju. Kaže, šta vam je? Šta ste sad počeli udarati? Kaže, pa su vidio sam okrenuli, šibaju me svojim pogledom. Kaj mislio sam, još da im se nagovorim. A vidim da nešto nije u redu, sačekat će. Pa kada je završen, preda celan poslanik Alihi Salacom je zovno i pojasnio na fino, na blag način, dakle koga, ne on koga na lijep, blag način posavjetovao da više nije dozvoljeno da se razgovara. Pa je nakon toga rekao Moavija ibn Hakem, žrtvovao bi, dao bih svoga babu i svoju majku za njega, nisam vidio ni prije ni poslije njega, boljeg manljima, boljeg jeli, učitelja. Na takav način je postupao prema neukim, dok je li na, ako je postupao grublje prema učenim, e tako trebamo i mi. Kada onaj koji ima znanje od nas pogriješi, onda ne smije nam biti ili svejedno, da budemo ravnodušni. Ali kad neug čovjek znamo, dakle, pogriješi, trebamo biti ponizni, a ne, dakle, da ga ismijavamo, ne da ga omalovažavamo, jeli, i slično. Uglavnom, <clears throat> da bismo bili iskreni, dakle, u svome traženju znanja, nekoliko savjeta. Kako da budem iskren, tražim znanja, nekoliko savjeta. Dakle, prije svega, da smo svjesni da je to ibadet, prije svega da smo svjesni da je traženje znanja ibadet. I čuli smo iz govora naših prethodnika koliki je to ibadet. Bolji od 60 godina ibadeta, klanjanja. Bolji od hiljadu rekata dobrovoljnog namaza. Najvrijedniji, nakon obaveznih ibadeta, najvrijedniji. A svaki ibadet, da bi bio primljen kod Allaha i da bi Allah dao beričeta u njemu, mora da bude iskreno radi njega učinjen. Pa zato, kada tražiš znanje, neka ono bude odmah, dakle, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, prisjeti se, dakle, ovog hadisa u kojem se spominje kazna za onoga koji bude tražio znanje radi nekoga drugog. Dakle, onaj koji bude tražio znanje radi da bude pohvaljen, prisjeti se hadisa Ebu Horeire u kojem se spominje kazna za takvog. Zatim, od iskrenosti u traženju znanja jeste da se potrudiš u traženju znanja. Da zapišeš, da ponoviš, da razumiješ, da pitaš ono što nisi zapisao, ono što nisi razumio, ono što nisi dobro shvatio, da pitaš, da obnoviš, ne da ostaviš ili onako da dođeš nogu preko noge kao da si došao jeli, na neko drugo mjesto. Dakle, sve to od iskrenosti. Zašto? Zato što smo rekli, kako je rekao Imam Mahmed na početku, iskren nije tu traženju znanja, jeste da otkloniš od sebe neznanje, a zatim od drugih. A kako ćeš otkloniti od sebe neznanje ako dođeš na skup mnogo te ne interesuje šta govori govornik, ne interesuje te da zapišeš, pa ponoviš jesi li to dobro shvatio, razumio, nisam neki odma na Facebook tamo postavljaju što čuju jel dobro shvatio, nije shvatio i slično, muftije hoće da budu odma jel, uglavnom dakle čovjek da bi bio iskrenom traženju znanja mora da se potrudi oko tog jeli, traženja znanja. Zatim da radiš po tom znanju. Zatim, od iskrenosti, dakle, u traženju znanja jeste da radiš po tome što naučiš. Koliko se toga napričalo? 10-15 godina se priča kamo sreće da je čovjek makar sa jednog skupa uzeo jednu korist i radio po njoj. Poznato imam Ahmed kada je bio <coughs> upitan kako si zapamtio milion hadisa Imam Ahmed Rahimahullahu Teala pamtio je milion hadisa, rekao je nikad nisam čuo hadisa da makar jedan put nisam postupio po njemu. Nikada nisam čuo hadisa da makar jedan put nisam radio po njemu. Tako i mi, kamo srće da smo uzeli samo jedno spredavanje i radili po tome. Drugo predavanje, samo jedno i radim po tome. Dakle, da bih bio iskren u traženju znanja, moram da radim po tom, po tom znanju. Kako je Imam Sevri, rahimehullahu ta'ala, rekao, majka, kad god bi išao da tražim znanje, posavjetovala bi me riječima, kaže, sinko, nemoj tražiti znanje ako nećeš nanijetiti da radiš po tom znanju. Nemoj tražiti znanje ako ne namjeravaš da radiš po tom znanju, jer doista će to samo biti dokaz protiv tebe sutra na sudnjem danu. Onaj koji traži znanje, neka mu ne bude nijet da hard disk svoj, ako ima išta, praznog od džahilijeta, li, da napodik. Ne, već dakle, tražim znanje da radim po njemu. Tražim znanje da radim po njemu, da otklonim od sebe neznanje. I svakako, je li peto, da otklonim neznanje od drugih, prije svega od svoje supruge, svoje djece, onih nad kojima, je li, imam određenu ovlast, imam, je li, obaveze, obaveze prema njima. Dakle, sve to ulazi u iskrenit, da je dijelo iskreno radi Allaha, da se dobro čuvam hvale, da se čuvam jeli, traženja položaja nekih dunjavučkih ciljeva, da se potrudim u tom traženju znanja maksimalno, da radim po tom znanju i da koliko sam mogućnosti da dostavim to znanje do drugih. Ako Bog da nastavit ćemo ima, dakle, govora još, nastavit ćemo ako Bog da u tim drugim adabima, osobinama, koje trebamo imati prilikom traženja znanja i šalvahu tala narodnika. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب